А заразом перекажи мені 200 карбованців. Ти багатий. На твої концерти міністр фінансів ходить. Я багатий тільки на любов моїх слухачів, засміявся Василь. Але гроші перекажу. Ти подзвони вірі сам. Вона в твоїй хаті ночує. Ти сказився, я все їй перекажу. У телефоні дзенькнуло перервавши на високій ноті сміх Василя. Трубка заніміла, бо автомат не дістав чергової монети. Я дав таксофонові щигля прямо по диску і вийшов із кабіни. Чорновусий король шашликів тримав у руці шампур, наче адміральський кортик, і посміхався до мене крізь скло. Я подумав, що гріх не пошанувати плоди праці такого симпатичного хлопця. А над зеленим віялом, що продовжувало хитатися за вікном телеграфу, було видно, як білий білий лайнер зникає на синьому синьому овиді, і червоне сонце стромлює промені просто йому в корму. Газетна інформація Щасливої дороги. Не знаю, ким доводиться мені Віктор Козиренко, приятелем, учнем, однодумцем, але з певністю пишу про те, що цей чоловік став близький і потрібний мені, незважаючи на свою молодість, а може, і завдяки їй. Не забуду дня коли ми були з Віктором на відкритті меморіального комплексу в селі Гринівці. Мене вразила схвильованість молодого поета, захопила його промова, з якою Козаренко від імені комсомольців та молоді нашого міста схилявся перед подвигом партизанів щорсівців і присягав завжди бути гідним життя, що за нього полягли його ровесники в сорокових стіни кожного великого міста вимуровуються впродовж сторіч. Кожне кохання має продовжувати найперше. Кожен вірш приймає у себе досвід написання всіх попередніх віршів. Кожен прожитий день розчиняє в собі уроки минулих днів. Поет, на мою думку особливо гостро відчуває відповідальність за кожен день свій і кожне слово. Але як всяка людина не здатен виправити неточно мовлені слова та дні прожиті недбало. Це в нових творах ми виправляємо, прагнемо виправити усі вчорашні неточності. Але саме в молодих поетах бачу я оновлене власне життя, що від початку вже складається так, як треба. І Віктор Козиренко, чоловік з надійним робітничим характером, з неметушливою вдачею інтелігента 70-х років, напише, хочу в це вірити, твори дуже потрібні мені і вам. Кілька віршів молодого поета цій добірці Віктор Печенюк. Поезії Віктора Козиренка. Поки ти на землі, доки ти не земля, заки повно в тобі непромовлених слів, зріє мріє під серцем, немов немовля, розрахуйся з боргами як звичай велів. Від боргів тобі не заховатися в сни, ані в спокій тобою жмурованих веж, те, що зернятком брав, колоском поверни, так як чинить земля, на якій ти живеш. Тим законом землі собі совість покрай хай він в неї вросте днів та дій твоїх тлом, те, що снігом приймав ти, теплом віддавай.